agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarurira amahoro neza mwebwe mubandanya kumviriza radiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi mu gashitsi k'uno munsi tuvuga intambo y'ikirundi bita ihunja kino kiganiro mwagiteguriwe nanje Alain Desire bukeye neza sangwa ikaze nitwa bizinda vya tanazi banyita kiraya ntushobora kuvuga nk'uko kumbure si uguhiga izosi nk'uko ariko ni uko bakoresha izosi ego kuvuna ihunja no kuvuna isambwe ku bazi intambo y'intore hariho igihe gishika abiyeretse baka bakoresheje izosi bakavuna umutwe niko kuvuna isambu cyangwa kuvuna inkunja kijya gihe bazungurutse umutwe niko nabivuga ah, hanyuma rero intambo y'ihunja ihunja turisanga mu bice ibihe by'igihugu intambo y'ihunja rero ni intambo yatamba abakenyezi ni intambo yo mu kirimiro cyane cyane aho twita mu rutegama niyo ntambo ifise amamuko inkomoko murutegama kubera iki sinavuga ngo igituma ni kubera ko intambo zose zigize igihugu cyacu ni nyinshi mugabo ni intambo kama nyene zirafise intara kama zivamo intara yose wasanga ifise intambo yayo kumbura bashyitse imbere y'umwami bari kugerageza kwiyereka bagahava basimbagurika ibyo muri iyo ntambo ubwo bita urupfasoni rutaba rurimo ko yari intambi igenewe umwami yari intambo batamba buke buke bigengesera uti rero abatambihunja bari incoreke mbega izo ncoreke uh, utabitahura incoreke zaba zijejwe ikibwami incoreke ni bariya bakenyezi na bariya bigeme bose bari bafise ibikorwa ibwami nizo bita incoreke z'umwami hari abari babajejwe isuku hari ababajejwe kwimbura hariho ababa bagejwe ibyo nyine byo gutambira umwami hari hariho bari bajejwe gukamisha ibikorwa by'ibwami byari byinshi cyane incoreke rero ni abo bakenyezi n'abigeme bafite ibyo bakora ibwami twabwira tuti uko batora abo eh, bakenyezi bakuze iyo ntambo tuvuga tuti ni intambo itari isanzwe aho hambere itambikwa ibwami none bayitamba gute ukuntu bayitamba eh, bagira gute ihunza uko baritamba baba bambaye impuzu barakenyera hasi gushika ku birenge bakikwiza bakambara no hejuru bakitwikira no mu mutwe uwo mutamana bambaye hejuru waramanuka gushika kuri ya muzu yindi yo hasi hama barakoresha n'uduti hama mu gutamba batambisha bakaduza amaboko bakayamanura bakaduza twa duti bagafata wa mutamana bakawuzingira ku rutugu bagasubira akawuduza bagasubira akawumanura bakunama hasi twa duti bakadushyira hasi bagasubira bakadutora bagatambisha ibitugu bagatambisha umutwe mugabo ukuguru kuri hafi ukuguru kwaba gufise kuduga kumanuka ukundi kuduga kumanuka nta gusimba bijamo izo mpuzu baba bambaye bambaye zaba ari impuzu zikozwe gute urumva ba mbere nibaza yuko impuzu z'abazungu zitaraza bambara iz'igiti mugabo jewe murazi ko kera bavuga yuko umugeni afise isoni ari nacyo gituma bamutwikira kugira ntaze arabona abantu benshi hama ntahava agira isoni nyinshi rero abo nabo baritwikira kugira berekane ko bafise urupfasoni imbere y'umwami hanyuma utwo duti natwo twaba dukozwe mu bihe utwo duti ni uduti barafatanye imbara umukaratusi canke isederi canke ikindi giti cyaco cose batora twa dushami tukiri duto kuba ari uduti tugufi ya dutoyi bagaheza bakadutonora hama bakaturinga tukaringaniza tukareha tukaba ari uduti duto dusa neza mm. natwe nyine ni mu ntumbero yo kuryoshya no kuryohora kuko intambo kujya itambwa bagenda bahindura ni kugira baryohore iyo ntambo kuko mu ntambo bakubwira umutambyi ko umuntu atamba anezerewe umunezero urawuserura utuza gutamba uri kuratwenga mugabo abo bandi ntibatwenga ntiberekana kuko baba bareka barashyira rya soni imbere y'umwami barerekana umunezero mu maso mugapana gutwenga cyane kujya ko abandi batwenga bariko barataha turatamba ariko nta mesaje iza kuza muri ukuntu turiko turatamba mesaje tuza kuyitanga mu mbyino tuba turiko turavyina ubutumwa muza gutanga ego ubutumwa ni mu mbyino bambaye ego bisa nk'uko nyine uba wambaye nk'aba bantu bageze mu zabukuru bafite utuntu baca bitwikira nyine bita imishana nabo baba bambaye uko urumva ni mugabo ni si ukuvuga ngo bari baba yatamba ba bantu bageze mu zabukuru ko ntibari kubishobora mugabo bija muri ca cyubahiro gihabwa umwami kumwereka yuko iyo ntamba ari iyiwe kandi abantu bayitamba atabana barimo atamiyabaga ari intambo iri kwitamba abantu bakuze guca bafata bakambara akaba ariyo abantu bageze mu zabukuru ni nk'ingereranya kwereka umwami ko bamwambariye ibintu by'abantu bakuze nyine ni ukuvuga berekana icubahiro bamufitiye yego yego uko rero batamba ari abantu twavuga tuti bahumuye abakenyezi bahumuye ari nshoreke eh, batamba biyengenga rero ntibiyahagura iyi ntambo y'ihunja nta kwiyahagura birimo bavyina. haba harimo ubutumwa bujanye n'igikorwa kiriko kirakoreka ibwami uwo munsi bariko batambira umwami bariko bigina umwami mbega aho bamwigina haba ari ryari ibwami hamaho iminsi mikuru itandukanye mugabo iyi ntambo y'ihunja yaboneka mu gihe muri ivyo biriko biraba umwami ari hari kuko ibwami ibiteramo byaramaho iminsi yose ko ari abantu baba bajejwe ibyo ibwami umwironge wamuriho akajisi kahakera akajisi ni ikiganiro agashitsi cy'uno munsi giciye kigarukira twari tuvuga intambo y'ikirundi bita ihunja murakoze mwebwe mwumvirije kino kiganiro arakoze atanazibizi indabyi batazira kiraya wo mu mugwi ndangakaranga bita ihunja twateramanye mu kiganiro kizokurikira azobandanya kudusigurira ibijanye n'iyo ntambo y'ikirundi kino kiganiro mwagiteguriwe nanje Alain Desire Bukeyeneza murakoze agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi